Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում Արագաստ երիտասարդական ծրագիրն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, օրվա մեր զրուցակիցը հայ առաքելական եկեղեցու վիրահայոց թեմի Թբիլիսիում գործող հայարտուն մշակութային կենտրոնի տնորեն Լևոն Չիդիլյանն է։ 1920-ական թվականներին Թիֆլիսում հիմնադրված հայարտունը նպատակ ուներ կապվել մայր հայրենիքի մշակութային կյանքին, նպաստել խորթային Հայաստանից դուրս բնակվող գրողների եւ արվեստագետների ստեղծագործություններին, արվեստի տարածմանը, աշխատավորական զանգվածների գեղագիտական դաստիարակությանը։ Այն գործում էր հայ մեծահարուստ Ավան Յուզբաշյանի տանը։ Հայարտունը համախմբում էր հայ գրողներին եւ գործիչներին, գրական հասարակական շարժումը բարձրացնելով որակական նոր աստիճանի։ Հայաստան մեջ ձուլվում են արվեստի գրականության աշխատողների առանձին խմբակներ, միավորումներ, ի թիվս նաև հայ գրչի մշակների միությունը, կոմիտաս միությունը եւ այլն։ Ստեղծվում են մասնաճյուղեր՝ երաժշտության, նկարիչների, թատերական, գրականության։ Հայաստանը դառնում է ժամանակի ամենահեղինակավոր կազմակերպությունը։ Թումանյանի օրինակով տասնամյակներ անց 2005 թվականին Վրաստանում Վիրահայոց շրջանում հասունանում է հայերտան նման կառույցի գոյության անհրաժեշտությունը։ Եվ ահա արդեն 10 տարի հայրաքելական եկեղեցու Վիրահայոց թեմինքից Թբիլիսիում գործում է հայարտունը, այն մշակույթի կրթության եւ երիտասարդության կենտրոնն է, որը կազմակերպում եւ համակարգում է տարբեր երիտասարդական, հոգեվոր եւ մշակութային խմբերի գործնեությունը։ Հայարտուն կենտրոնի տնորենն է Վրաստանի Շոթա Ռուսթավելու անվան պետական թատերական համասարանի շրջանավարտ Լևոն Չիդիլյանը։ Հայարտունը համագործակցում է Վրաստանի մշակույթի, կրթության եւ գիտության նախարարությունների, Թբիլիսիի քաղաքապետարանի, տեղական եւ մշակութային հասարակական կազմակերպությունների, համայնքային կառույցների, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի սփյուռքի նախարարությունների, Արցախի Հանրապետության մշակույթի եւ երիտասարդության նախարարության Արցախի թեմի հետ։ Մասնակցում է նրանց կողմից իրականացվող նախագծերին, ինչպես նաեւ նրանց է մասնակից դարձնում սեփական նախաձեռնություններին։ Արցախի հանրապետության մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության հրավերով վերջերս Արցախեր ժամանել Վիրահայոց երիտասարդության մի խումբ ղեկավարությամբ կենտրոնի տնորեն Լևոն Չիդիլյանի, ում հետ զրույցն առաջարկում ենք վարքյաններ անց։ Պարոն Չիդիլյան, վաղուց ծանոթ ենք Հայարտուն կենտրոնին, գոնե հերակակարքով Հայարվեստի տուն, որ հիմնադրել է ամենայն հայոց բանաստեղծը Հովանես Թումանյանը 1921 թվականին։ Հայարտուն բառը հայիրականության մեջ, ինչպես ասացիք, նորը չէ, հիմնադրվել է 1921 թվականին Հովանես Թումանյանի կողմից Թբիլիսիում, Թիֆլիսում այն ժամանակվա, որը կոչվել է Հայարտուն Վահան Տերյանի անվանով եւ բավականին մեծ երևույթ է եղել առասարակ ոչ միայն Թիֆլիսի հայ կյանքում, առասարակ հայության կյանքում, որովհետեւ ղեկավարում էր Հովանես Թումանյանը, գործում էր մի քանի խմբակներ, ռողների խմբակներ գործում, թատերական խմբակներ գործում, նկարիչների, մենակ նկարիչների անուններ ասեմ, ովքեր են եղել այդ խմբակում, Եղիշե Թադևոսյան, Ալեքսանդր Բաշբերուկ Մելիքով, Վանո Խոջապեվկյան, Մարտիրոս Սարյան եւ այլն։ Մի հսկայական սերուցք, որ այն ժամանակ հավաքված եղել Թիֆլիսում։ Հետո արդեն Հայաստանի անկախություն ձեռք բերեց արդեն խորհրդային հայտնումից հետո ամբողջովին արդեն կարիքը իհարկե արդեն չկար հայարտանի եւ ամբողջ հայարտուն այսպես ասած եւ նաեւ աշխատակիցները եւ հիմնական ուժերը տեղափոխվեցին մեծ մասամբ Երևան։ Մի մասը մնացին այն ամենը Թիֆլիսում։ Արդեն 2010 թվականին Վիրայուսեմի առաջնորդ Վազգեն Տեր-Եպիսկոպոս Միրզախանյանի ջանքերով ստեղծվեց նոր հայարտուն, գրացվեցինք որպես իրավաբանական անձ, հիմնադիրները եղանք Թիֆլիսի մտավորականությունը եւ արդեն 2011 թվականին մենք ունեցանք մեր շենքը, որը գտնվում է Թբիլիսի Հայաշատ Հավլաբար թաղամասում հենց սրտում Սուրբ Էջմիածին եկեղեցու հարակից։ Այսինքն դա նախքին շենքը չի։ Չէ, չէ, նախքին շենքը ցավոք սրտի մեր սեփականությունը չէ։ Հայաստան հետ այս մեր կենտրոնը այնքան կապ ունի, որ մենք վերականգնենք անունը։ Իհարկե ոչ մասշտաբով եւ ոչ ասենք այնտեղ գործող մարդկանցով, իհարկե մենք շատ ենք զիջում, դե միայն Հովանես Թումանյանը եթե ղեկավարել է, մենք շատ հեռու ենք Հովանես Թումանյանից։ Իսկ քանի տարի են փակվացել, այո, հին Հայաստան դռները։ Հայաստանը փակվել է 1936 թվականին, երբ որ արդեն հիմնադրվել է, կառուցվել է Թիֆլիսի Ստեփան Շամյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը եւ ամբողջ գույքը եւ ինչ որ ունեցել է գրադարանը եւ այլն ամբողջը փոխանցել է Հայարտունը նորակառույց հայկական թատրոնում, որը նույնպես գտնվում է Հավլաբար թաղամասում, որը 160 տարվա պատմություն ունի, բայց արդեն շենք ավելի նոր պատմություն ունի։ Եվ այդտեղից արդեն դադարել է ամբողջովին գործել Հայարտունը։ Իսկ այսօրվա Հայարտունը գոնե ինչ-ինչ նմուշներ ունի հին Հայարտնից բերած ժառանգած, որևէ գիրք, որևէ նկար, որևէ գույք։ Գույք չունեն, Գույքը հիմնականում մինչև հիմա էլ մեծամասնությունը գույքի գտնում է հայոց թատրոնում, կանիքը դրած։ Մենք ոչ էլ պահանջում են ինչ որ մեկին, որ ոչ էլ ասում են, որ մենք իրավահաջորդն ենք այդ հայարտը, ոչ Ինչ եղել է եղել է, եւ թատրոնների մեր հայ հանդիսատեսն է վայելում այն գույքով եւ հայ դերասաններն են վայելում։ Պարզապես ոչ թե նմուշ, գուցե մասունք, նշխար։ Մասունք ունենք, մասունք ունենք հենց ստեղծումը հայարտան կնիքով, որտեղ ամեն ինչը այս ամեն ինչը եւ նաեւ հայարտան ունենք բլանկը պաշտոնական, որ այն ժամանակ Հոնեստոյանի ձեռքով է ստորագրված, այ դա ունենք միայն։ Եվ ունեն գրքեր, որ պատկանել են Հայարտան գրադարանին, բայց արդեն մասնավոր մարդիկ են բերել, երբ որ Հայարտոնը բացվեց, որոնք հիշում էին, որ այդպիսի երևույթ է եղել Թիֆլիսում 20-րդ դարի սկզբին։ Դա եւ հիշողություն է եւ հպարտություն է ներկա սերնդի համար բնականաբար։ Պարոն Չիդիլյան, միանշանակ ճիշտ եք ասում, որ այն ժամանակ միայն Հովանես Թումանյան անուն ազգանունը արդեն ամեն ինչ է եւ ինչ էլ որ մենք անենք եւ ինչքան էլ որ մենք լավ անենք, բնականաբար ստվերում կմնանք։ Բայց նաեւ, քանի որ փոխվել են ժամանակները, փոխվել են պահանջները, մարտահրավերները։ Մեզ համար էլի մխիթարություն է ունենալ կենտրոնը, որ հիմնադրել է ամենայն հայոց բանաստեղծը։ Եվ ներկա սերնդի համար հայարտունը գոնե ինձ համար միավորող կառույց է եւ մասնավորապես երիտասարդներին միավորող կառույց, որովհետեւ ինչքան որ մենք առիթ ենք ունեցել հանդիպել Վրաստանից ժամանած երիտասարդների հետ, ինչ-ինչ պատճառներով ուխտագնացություններ, տոնական օրերով են ժամանում անում, պարզապես սեփական նախաձեռնությամբ են գալիս Արցախ։ Նրանք բոլորը, բոլորը կապված են Հայարտուն կենտրոնի հետ։ Որն է ձգող ուժը։ Ինչ ուժ ունի Հայարտունը, ինչ մոգություն ունի Հայարտունը, որ կարողանում է բոլոր երիտասարդներին ձգել։ Նույնիսկ նկատենք, կան ռուսախոս հայեր, եղել են նաև վրացախոս հայեր, որոնք խմբերի հետ եկել են Արցախ։ Նրանք նույնպես Հայարտան մասին խոսում են եւ հպարտությամբ, եւ կարծես Հայարտունը նրանց հայրական տունն է նաև հայրական տուն ասացիք, ասեմ որ որոշ ոչ հայախոս հայր հայատունը անվանում են հայատուն, հայրատուն, հայրատուն։ Ես միշտ ուղում եմ, բայց իրականում դա իրենց հայրական տունն է։ Մեր ձգողականությունը ասեմ, որ նվիրվածությունն է եւ այն գործի հստակ գտնալը թե մենք ինչ ենք անում։ Ասեմ որ միայն ամեն տարի մեր մոտ սովորում է 600 երիտասի մարդիկ կասեի, որտեղ այնտեղ հիմնականում 3 տարեկանից մինչև 90 տարեկան ունեն։ Իհարկե մեծ սերունդի ներկայացուցիչները քիչ են, հիմնականում նրանք սովորում են մեր մոտ գրել կարդալ։ Ունեցել են նույնիսկ 92 տարեկան տատիկ հայ, որ ուզեցել է այդ տարիքում սովորել իր հայրենի լեզուն։ Բայց բացի դրանից, որ մենք ունենք բազմաբնույթ խմբակներ, դա նախակրթարանն է գործում մեր մոտ, երշախմբեր, անհատ կատարողների խմբեր, դոհոլ, դուդուկ, շախմատ, շախմատ եւ այլն, մոտ մի 15 խմբակ, գեղագիտական զարգացողության կենտրոն եւ այլն։ Բացի դրանից մենք բավականին մեծ հասարակական գործունեություն ենք ծավալում եւ նաեւ բարձր տարիքի համար, որոնք մենք չենք հավարում մեր աշակերտների եւ միանշանակ իրենց համար հատուկ միջոցառումներ ունենք։ Դասընթացներ կա, բաց դաս հայոց պատմության մասին անպայման Իրաքի օրերը ցուցադրում են ֆիլմեր, վավերագրական ֆիլմեր Հայաստանի մասին առասարակ, ասեմ որ մոտավորապես 50 ժամից ավել միայն Արցախյան պատերազմի քրոնիկա մենք ունենք, որ մեր բարեկամներն են տրամադրել Արցախցի, եւ միշտ այդ ամենը խոսում է եւ տեսնում է մարդիկ, եւ այդ ամենը ողջևորություն է բերում։ Զգողությանը գլխավոր պատճառը դա է, որ հա եկեղեցուն կից է այնուամենայնիվ, որտեղ եկեղեցու սկզբունքները այնուամենայնիվ մաքուր են, չեն հետապնդում որևէ անձնական շահ։ Եվ նաեւ պրոֆեսիոնալներ են, մանկավարժները, մենք ունենք ոչ պրոֆեսիոնալ մանկավարժ։ Եթե ասենք դասավանդում է մեկը, ասենք դողոլի դասարանն է ղեկավարում, նա պրոֆեսիոնալ դողոլար է եւ կրթություն ստացած դողոլար է։ Եվ երջախմբերը բավականին լուրջ կրթություն ունեցող մարդիկ են, որ դասավանդում եւ այդ բոլորն նաեւ հայեր են։ Նրանք կարողացել են մեր մոտ հավաքել նաեւ մտավորականության լայն շերտերը մեր կողքը։ Ասեմ, որ մեր Հովանյուն ներքո նաեւ սկսեցին գործել Վրաստանի հայ նկարիչների միությունը, Վրաստանի մտավորականությունների միությունը, Վրաստանի երաժիշտների միությունը եւ այլն։ Ունենք ստեղծագործող երիտասարդներ, բավական, որովհետև գալ նկարիչների խումբ կամ երգչախումբ եւ չստեղծագործել, պարզապես երկել հին, արդեն ծանոթ երկեր, դրանք կլինեն ժողովրդական, հոգեվոր, ազգագրական, դա կարծում եմ քիչ է, որովհետև սորաբար նման կարգի, նման պայմաններում գտնվող երեխաները, երիտասարդները այնուամենայնիվ կփորձեն ստեղծագործել, փորձեր կանեն։ Ասեմ, որ բավականին շատ հետաքրքիր երիտասարդություն ունեն եւ նաև մի մասը մեր դասիրակած երիտասարդությունն է, մի մասը ոչ մեր դասիրակած տարբեր տեղերից որ գալիս է մեր մոտ։ Շատ հետաքրքիր կան հիմնական 13-ից վերև երիտասարդությունը, որ արդեն նաև ունենք մի քանի կոմպոզիտորներ երիտասարդ։ Եվ ամենահայտնին, ասենք, մեր 21 տարեկան Հովանես Ամբասյանը եւ նաև մեր խմբի խմբավարներից մեկն է, Մակարի Եկմալյան Երջախամբի, բավականին լուրջ փորձեր է անում այդ ասպարեզում եւ նաեւ 2 տարի առաջ դեռ 19 տարեկան երիտասարդ գրեց պատարակ անունով մի ստեղծագործություն նվիրված հայոց ցեղասպանությունը, որի պրեմիերան եղավ Սուրբեջ միասին եկեղեցու եւ նաեւ հետո արդեն 5 անգամ ներկայացվեց Ֆրանսիայում։ Եվ հուսում եմ, որ այս տարի անպայման նաեւ Երևանում կհնչի կամերային երջախմբի եւ սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարման։ Շատ կան։ Գուցե նաեւ Արցախ հասնի։ Հուսով ենք Արցախ հասնի։ Արցախ անպայման պետք է հասնի ասեմ, որ ես 8 տարի առաջ եմ եկել Արցախ եւ այն օրվանից սիրարվել եմ այս հողին, որտեղ սա իմ հողն է։ Իմ հողն է, ես ցավում եմ, որ ես շատ շուտ չեմ կարող եղնել ու ամեն օրվա հոգսերով չեմ կարող ապրել, բայց մենք ավելի կարևոր գործ ենք անում Արցախի համար այնտեղ լինելով։ Գիտեք, դա այնքան པարզ է նկատվում Արցախ ժամանած, Արցախ մի անգամ եկած երիտասարդը կամ վիրահայը երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ, չորրորդ անգամ պատրաստ է նորից գալ։ Նույնիսկ երիտասարդները պատմում են, որ ամեն անգամ անգամ երբ որ առիթ է լինում Արցախ գալու, անպայման այնտեղ երիտասարդների միջև նաև վեճ է առաջանում, նրանք ովքեր եկել են ուզում են նորից գալ, ովքեր չեն եկել, նրանք են ուզում առաջին անգամ գալ, բայց երբ նրանք առաջին անգամ են գալիս, արդեն հասկանում են այն երիտասարդներին, ովքեր մի անգամ եկել են եւ նորից էին ուզում գալ։ Հասկանում եմ, մենք հատուկ ընտրում ենք այն մարդկանց երիտասարդներին, որոնք շատերը չեն եղել։ Ասեմ, դա հատուկ է ընտրված, որովհետև լինելով այն վայրում, որտեղ ազատագրված է եւ վեր պատմության վերջին 80 տարիների ընթացքում ամենամեծ հաղթանակն է, որ մենք կարողացել ենք ազգովի անել, դա հենց Արցախի ազատագրումը եւ այս ամեն ինչ այս պատմությունները շատ են ողջևորում եւ դա մեզ համար կարեւոր է, որ մենք ունենանք առողջ նոր երիտասարդներ, որոնք կարողանան լիդեր դառնալ, լինել քաղաքացի, լավ քաղաքացի Վրաստանի պետության եւ նաեւ լինել լավ հայ։ Դրա համար լավ ֆունդամենտը հենց Արցախում այդ երիտասարդները կոփվեն, տեսնեն ինչպես է, ինչի գնով այս ամեն ինչին հասցել, ինչպես է այս ամեն ինչը ազատագրվել եւ այն վարորդը, որ իրենց մատակարար հայտարարում է, պատմում է, որ ինքը կռվի մասնակից է, պատմում է պատմությունները այս երեխաները 15, 17, 18 տարեկան ողջավորված վերադառնում են եւ այդ ամենը նաեւ համայնքում է տարածվում այդ ողջավորությունը։ Եվ ես ուզում եմ օգտվելով առողջություն շնորհակալություն հայտնել Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության նախարարությանը, որոնք հիմնականում մեր բոլոր այցելությունները հիմնականում կատարում է իրենց միջոցով եւ այդ այցելությունները փոխադարձաբար է կատարվում, նաեւ մեծ միշտ տարեկան 1-2 խմբեր են միշտ միանում մեզ Թիֆլիսում մեր տարբեր միջոցառումները եւ առասարակ ճանաչողական այցեր են կազմակերպում։ Ուզում եմ նորից անդրադառնանք Հայարտան կենտրոնին։ Հայարտուն կենտրոնը անում է այն, ինչ որ կոչում է հայանպաստ, ինչ որ կոչում է հայեցի։ Այսինքն այստեղ գալիս են այն հայերը, որոնք հայերեն որևէ բառ չգիտեն, սկսում են սովորել հայերեն, ավելին սկսում են ստեղծագործել հայերենով։ Անցած խմբի մեջ կար մի աղջիկ, անունը չեմ հիշում, բայց ինքը ռուսախոս աղջիկ էր եւ խոստացավ, որ Արցախից արդեն հայերեն կսկսի սովորել եւ ընդ որում նա սկսեց Արցախի բառ բառով։ Կուզենա իմանալ ինչ ընթացքում է աղջկա մոտ հայերենի։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ, որ աղջկա մասին է խոսքը։ Ասեմ որ Թիֆլիսը եւ նաեւ Թբիլիսին այսօր բավականին մեծ կապեր ունի Արցախի հետ գենետիկ կապեր։ Եթե մենք այսօր նայենք Թիֆլիսի հին քաղաքացիների խորանանք իրենց արմատների մեջ, հիմնականում մի մաս կա, որոնք սերում են հենց Արցախից։ Արցախից են սերում ոչ միայն լեռնային, այլ դաշտային Արցախից բավականին շատ կա։ Ես ասեմ, որ հին բնակիչների մեծ մասը Թիֆլիսի եղել են արցախցիներ։ Դա մի քանի ձևով կարելի է բացատրել, մեկը որ մոտ է եղել, այնուամենայնիվ դաշտային Արցախ ավելի մոտ է Թիֆլիսին ուղիղ։ Այն ժամանակ չի եղել այս հատուկ ճանապարհները եղել են եւ գործել են։ Հիմա եւ նաեւ մենք Թիֆլիսի շուրջ ունենք երեք մեծ գյուղեր ժամանակին բավականին մեծ դա Բոլնի Սխաչենը, Դաղետ Խաչենը եւ Շուլավերը, որ այսօր Շաումյանը կոչում, Շաումյանը ժամանակին 10000 բնակչությունից նույնիսկ Արցախցի են, իրենք Խաչեն գավառից են եկել 1770-ական թվականներին։ Այդ կապ Արցախի հետ միշտ մենք գենետիկ Թիֆլիսեցիներից ունեցել ենք եւ նաեւ շատ բարեկամներ ունենք։ Շատերը նույնիսկ նոր են հասկանում, նոր են զգում, որ իրանք Արցախցի են։ Փորփրում կապել։ Հա, փորձում իրականում տեսնում են Արցախցի ոգևորում են եւ մենք ամեն անգամ Խաչեն գետը տեսնելով ուրախությամբ նկարում ենք, տանում ենք, իրանց ուրախացնում ենք։ Իրանք էլ պետք է ասեն, որ այդ երեք գյուղերը, մեծ գյուղերը, մինչև հիմա խոսում են Խաչենի բարբարով։ Դուք եթե մտնեք այդ գյուղեր, կտեսնեք, որ դուք գտնում եք Արցախի գյուղերից որևէ մեկում եւ նույն ավանդույթներով եւ ամեն ինչով։ Կապը միշտ եղել է, դրա համար եմ ասում։ Հիմա ասեմ, որ նաեւ Հայաստան օրինակով ուրիշ կենտրոններ են բացվում, նույնպես եկեղեցիների կի, առանձին կենտրոններ, որ դրանք կրթամշակութային եւ երիտասարդական կենտրոններ են։ Նինոս Մինդայի շրջանում Ղարսլյան կենտրոնն է բացվել նույն ֆորմատով, որոշ փոփ փոփոխություն կա խմբակների եւ այլը։ Նույնը հիմա կբացվի արդեն շենքը գնվել է, նաեւ Բաթումիում կբացվի, որը շատ կարեւոր է, որ մենք Աջերայում ունենանք կենտրոն, որովհետեւ ինչպես գիտեք, Բաթումի մեծամասնությունը հայերի չեն խոսում հայերեն։ Եվ մեր կարծիքով կենտրոնը նոր ուժ կտա համայնքին ավելի կհայացնի, հայկական դեմք կդարձնի, այդ հայկական դեմքը ավելի կավելացնի համայնքի։ Հուսով ենք, որ այդ ամենը կհաջողվի։ Սա եւս եկեղեցու նախաձեռնությունն է։ Սա ինչ որ ասում եմ, այս կենտրոնը եկեղեցունից առանձին կենտրոններ են, բայց մեր ղերնապատակն է համախմբել հայարակելական եկեղեցու շուրջ եւ նաեւ ամեն ինչ անել եկեղեցու հովանու ներքո այդ ամեն ինչ անենք։ Մենք այո ազատ ենք շատ հարցերում, մենք որոշումներում բաներով, բայց ղերնապատակը դա է։ Այնուամենայնիվ դրսում հայրենիքից դուրս եկեղեցին մնում է ամենակարևոր ինստիտուտը, որ կարող է հայության շրջանակում հստակ դեր կատարել հայապապանություն եւ ոչ միայն հայապապանություն ամեն օրվա առ տարօրյա հարցերը լուծելու մեջ։ Այսինքն այսօր հայ երիտասարդները ոչ միայն մեծանում են հայասեր, ոչ միայն ողջևորված են հայասիրությամբ, այլ նաև եկեղեցասիրությամբ, այսինքն հայ եւ քրիստոնյա բարերը դարձյալ մնում են, շարունակվում են մնալ որպես հոմանիշներ։ Միանշանակ, մենք ոչ մի խտրականություն չենք դնում որևէ մի հայի միջև։ Տարբերություն չկա դա հայ առաքելական եկեղեցու զավակ է, հայ կաթոլիկ եւ այլն։ Իրենք հայ են։ Ինձ համար անձամբ, ինձ համար նույնիսկ ոչ քրիստոնյա քրիստոնյա հայն էլ է ինձ համար մեծ արժեք ներկայացնում։ Ինձ համար հայը միայն քրիստոնյա հայը չէ, այն հայն է, որ իրեն զգում է հայ։ Տարբեր հիմա մենք պատմություն ետնենք հասկանալի իրենք ինչ են մի հայերի խումբ բողոքական դարձել մի կաթոլիկ եւ մի մասը մուսուլման։ Եվ ես շատ ցավում եմ, երբ որ հայերին կիսում են քրիստոնյա եւ ոչ քրիստոնյա հայերի ապարտեիզմ։ Այնուամենայնիվ մինչև մեր եկեղեցին ստեղծելը մենք ազգ եղել ենք։ Մենք շատ անգամ մոռանում ենք այդ ամենի մասին։ Եվ այս ներդաշնակությունը պետք է հստակ մենք զգանք եւ ներդաշնակենք, այլ ոչ մի դեպքում անջրպետ չառաջացնել ազգ եւ եկեղեցու միջեւ։ Եկեղեցին ազգն է, բայց կան շատ հայեր, որոնք հայրաքելական եկեղեցու շրջանակում չեն, բայց իրենք շատ մեծ հայեր են։ Սողոմոն Թելուրյանը բողոքական եկեղեցու հավատացյալ է եղել եւ մենք հիմա կարող ենք ասել, որ մենք Սողոմոն Թելուրյանից ինչ որ ավելի մեծ հայ ենք։ Եվ ես շատ անգամ նեղվում եմ, որ որոշ մեր հոգեվորականներ կիսում են հայ հայ առաքելական եկեղեցու զավակներին, ոչ հայ առաքելական եկեղեցու այն հայ զավակների։ Դա շատ ոչ հերատես քայլ է։ Իսկ հայարտուն կենտրոն գալիս են բողոքական հայեր, կաթոլիկ հայեր եւ ինչպես են ընդունվում առաքելականների կողմից։ Շատ նորմալ են ընդունվում։ Շատ նորմալ են ընդունվում։ Այնուամենայնիվ իրեն գենետիկ հայ առաքելական եկեղեցու զավակներ են իրենք այդ ամեն ինչը զգում են եւ ամեն ինչը իրենք զգում են որ սա իրենց տունն է իրենց ազգային տունն է եւ ասեմ որ մեր եկեղեցին բացի լինելով հոգեվոր կառույց հոգեվոր կենտրոն նաեւ մեծ ազգային կենտրոն է եւ շատ մարդկանց դեպի եկեղեցի հոսքը հենց կապված է որ դա ազգային կենտրոն եւ շատ մարդիկ որ գալիս են եկեղեցի գիտեն որ Հիսուսը հայ է եղել եւ հայերեն է խոսել գիտեն պատմություն այդ ամեն ինչը բայց իրենք ընկալում են այդպես հասկանես որպես հայկական մի հզոր կենտրոն որ համախմբում է բոլոր հայերին եւ մեր եկեղեցին եթե սկսի անջերպետներ առաջ առաջացնի, կաշխատել։ Մենք այնուամենայնիվ բոլոր հայերս ուշտե շուտ զգում ենք, որ մենք գենետիկ ով ենք եւ այլն։ Ուշտե շուտ կգանք, բայց ես մենք սկսում ենք լարվածություն ստեղծել, մենք ավելի հեռացնում ենք մեզանից։ Որքանով են ընդունելի հայ եկեղեցու ծեսերը, ավանդույթները, եկեղեցու տոները, երիտասարդների եւ հայության կողմից։ Ասեմ ձեզ, որքանով են նաեւ սիրելի։ Ասեմ ձեզ, որ արդեն վերջին 10 տարվա ընթացքում բավականին մենք աշխուժացել ենք ազգային եկեղեցական տոները եւ մեծ շուկով ենք նշում եւ մարդիկ սպասում են այդ տոներին։ Հիմնական տոներն ենք նշում 4-ին տոներ, դա Ճարն ընդառաջը, մեծ շուկով, մեծ տոնախմբությունով, Ջան Գյուլումը, համբասման տոնը, Վարդ Վարդավառը անպայման ենք նշում։ Եվ ելի մյուս տոները, որ ազգային տոներ են, այնուամենայնիվ մլոկ քրիստոնեական եւ եկեղեցական տոներ չեն այն։ Տոները շատերը ավելի հին արմատներ ունեն եւ բավականին աշխուժ է դարձել այդ տոները եւ արդեն հազարավոր մարդիկ են գրկում այդ տոների ժամանակ։ Եվ դա ուրախալի է, որ մարդիկ գալիս են, ծանոթանում են իրենց արմատների հետ, իրենց ակունքների հետ եւ այդ ամենը վաղ իրենք են շարունակում։ Մեր ղեր նպատակը կենտրոնի նոր լիզերներ պատրաստելն, հասկանում եք։ Մենք ասենք մի քանի հոգի ենք, դա քիչ է համայնքի համար։ Մենք չենք կարող ամեն ինչ անել էր եւ նոր մարդ է պետք, նոր սերուցք է պետք, որ արդեն նորովի է մտածում։ Ես ասենք 37 տարեկան եմ, բայց արդեն 20 տարեկան երիտասարդը ուրիշ ձև է մտածում եւ շատ անգամ ավելի պրագմատիկ է մտածում, քան թե ես։ Նաեւ երևի ավելի ազգային։ Ազգային արդեն շատ անգամ նաեւ մարդուց է կախված, ոչ միայն կրթությունից, նաեւ գիտեք ինչ կա, միայն ինֆորմացիան քիչ է, նաեւ նյարդը պետք է լինի, գիտելիքները շատ անգամ քիչ է։ Մարդիկ գիտեն հայոց պատմություն եւ այլն շատ անգամ, բայց իրանք շատ Պասիվ են նայում, բայց պետք է այդ բոցը լինի, ազգային բոցը, որը եղավ 20-25 տարի առաջ Արցախում, բոցը եղավ ազգային բոցը եւ պատասխանատվությունը ազգի հանդեպ ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա հուլիսի 15-ի թողարկումը։ Մեր զրուցակիցն էր Հայ Արաքելական եկեղեցու Վիրահայոց թեմի հայարտուն կենտրոնի տնորեն Լևոն Չիդիլյանը։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք